Jag tillstår gärna att jag flörtat med små flickor kvar Att dragon från Curtis törs jag bara slå för en i vårt lokal Är ej så gott Se alla kvinnor, kalla kvinnor, tralla, tralla, kvinnor Bättre mina superfina och på bekanta skinn och eleganta skinn. Charmanta skinn. Billiga dyra skinn och läckra skinn. Billiga dyra skinn och smäckra skinn brunetta, detta finns och jag ska berätta finns. Och Stockholm finns och Landsort finns och mellan Landsort finns. Agnes Hammar är min lyckar. jag ska bättra mig det kan ni slå er i backen på. Den nu från väg, säkert söka föra mig den vrider nacken av. Ja, nacken av. Lätta kvinns och östa hennes våra kittlar kvint. Och sena kvinns och frena kvinns. får jag ber att jag får gå allena kvint. Arena kvint. Härliga fagra kvinns så feta ben Förfärliga magra kvill som feta ben Teaterkvill och kraterkvill och alma materkvill Förspillda kvill och spillda kvill och små små vilda kvill För glatt hammar är min lekar själv och alla söta kvinnor skiljas så är min lag. Ej mer ni får mig möta, kännis vara hjärtligt tack för allt vad jag har fått och ha det gott. Små Småskalskvinn för rokalskvinn för verkligt rokalskvinn. Till tunga kvist i tunga kvist, hopp och kristall, lätta glass, högna kvist, förmögna kvist. Mörriga dystra kvinnstoff hälsningsben Mörriga dystra kvinnstoff frälsningsben Och trista kvinn och judekvinn och elle dudekvinn Förtegna kvinn och förlägna kvinn och fina ädla kvinn Jag kan dig väl, adjö väl